บุ๊กทูเจ็ดสิบแปดเซปติงเดสมิตอัสตัวนคำคุณศัพท์หนึ่งอีปชีบัสวาร์ติเวียนส์ผู้หญิงชาราหนึ่งคนเวัตซ์เซียเวียเต ผู้หญิงอ้วนหนึ่งคนร a นา เซ i e v i e ผู้หญิงอยากรู้อยากเห็นหนึ่งคนซิ ņ k าร ī กา เซเว i e รถใหม่หนึ่งคัน ยาวนะมาชีนะรถความเร็วสูงหนึ่งคันอ ā ตรา มาชีนา รถนั่งสบายหนึ่งคัน ē อร์ตมชีน a ชุดเดรสสีฟ้าหนึ่งชุดซิลาเ l ลตชุดเดรสสีแดงหนึ่งชุดซาร์กานาเ e ลตชุดเดรสสีเขียวหนึ่งชุดซาลาเ l ลต กระเป๋าถือสีดำหนึ่งใบมาลนะซัวมะกระเป๋าถือสีน้ำตาลหนึ่งใบ บรูนะซัวมะกระเป๋าถือสีขาวหนึ่งใบบอลต์ซัวมะคนใจดีหลายคน jauki ļ a วดิส คนสุภาพหลายคนเปียกลายีกิเลาดิส คนน่าสนใจหลายคน อินเตอร์เรซนติเลาดิส เด็กน่ารัก มีลิกบาเนเด็กดื้อ เนคาอุนีกิบาเนเด็กดี راتني بارني